Ideiak partekatu hitza deneri eman eta sormena bultzatu. Bihar baiona kolektiboak egin du lan azken sei hilabete hauetan, kideek partekatzen dituzten baloreen karta bat eta egiaren diagnostika bat eratu dute. Egitarrez osaturiko talde bat goraipatzen du Marie-Christine Aragon kideak. Une future liste citoyenne, ça veut dire que c'est très ouvert dans la démarche. On va écouter, on va euh, solliciter l'ensemble des citoyens pour venir apporter euh, leur diagnostic, leurs besoins, leurs envies, ce qui leur manque dans la ville. À ere collective, aurpegi batzu estira et ses sagunak. Julien de Lyon, CGTko kidea, Mathieu Berger, Socialista Oya, Marie-Christine Aragon bera Biar Bayona, baiona alderdietatik Campo, definitzen baldin bada, etiketak beti Ordira. Un certain nombre de personnes hein, sont bien évidemment syndiquées, sont membres de partis politiques. On laisse l'étiquette à la maison hein, et on travaille euh, tous ensemble pour euh, construire une nouvelle démocratie participative et citoyenne. Demokrazia aparte hartzailea taldean berean aplikatzen diren metodoa da eta gauza berria da talde lanetan boterea banatzea. Marie-Christine Aragon. On se met toujours en cercle, chacun parle à son tour. Quand quelqu'un fait une proposition, on fait un tour de table des éclaircissements si quelqu'un n'a pas compris. Et toutes les décisions se prennent comme ça en cercle. Et chacun s'exprime. C'est beaucoup plus riche et c'est beaucoup plus démocratique. Bihar Bayona kolektiboak irailan izendatuko du zerrenda buru bat, alderdietatik kanpo egonen da hauteskundeak iragan arte, baina azpimarratu du beste alderdien sustengua onartuko zuela.